Bai, kenio hona da, eh, gauza berri bat, eh, duden urtetik goiti, homoseksualek, odola emetan aliko dute, dela eh, goita amabi urtetik goiti, lemisiko aldia itanen gauza. Baina, uh, usot, lemisiko urratxa den, uh, beharko da, duden urtean izan, uh, urte bat seksualetaredik gabe odola emateko orduan ez dut uste, diandianiz, izanen den, odola emaiteko. Mhm. Gauza berria da, gauza ona, nion gauza, nion lemisuko urratxa bakarrik. Ba, ustot, diandianiz izan den, uh, eh, zerbite gertatzia, gero, <laughs> galdia izatea, dian esartako ideki duten homoseksualeri, zerretxu hori. Odan, eh, pitiaka, pitiaka, gauzak armetuko dira, nian boguke, eh, berdo, pitiaka antzinatu. Mhm. Zenta ez da irrisku gehiago homoseksualek edo heteroseksualen partetik eh, odola kontaminatua izaiteko? Ez dut uste, uste dut zera homoseksualak ahont bela gonekin bizitinak dela amar uste goi uzetik, eta berze gizton emazteak zela eskontzatuak horai. Ez dut uste, eriskua, eh, mm, diferentatian, zela homoseksualekin. Baina, bada beldu, zela iritasuna txumatia eh, homoseksualekin. Gauza, karimatuko dira, ez behar zentzat.